เอวเมสุตังเอตังสมัยังภะคะวะสาวัติยังวิหารติเจตวันเนอนาถปินดิกาสอารามเมตัตรโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิภิกขโวติพัทานเตติ ิเตปิคขภะคะวะโตปัจจัสโสสุงภะคะวะเอตทะโวจะปุตตะปุ พังพิกเวเทวาสุรสังขามโมสมุปปาพยุนโหขโหสิอัตโคพิกเวสักโกเทวานเมนโทเทเวตาวติงเสอามันเตสิสเจมริสาเทวานังสังขามะ ตานังอุปปัจจยพยังวาชัมพิตาตังวาโรนมหังโสวามะเมวตัสมิงสมเยทชักขังอุลโลกยาธรรมมังอิววทชักขังอุลโลกยตังยามภเวสติพยังวาชัมพิตาตัง ังวานโนมหังโสวาโสปิยิสติโนเจเมทชักขังอุนโลกยาทะอัตปชาปฏิสเทวราชาสัทชักขังอุนโลกยาทะปะชาปฏิสหิโวเทวราชาสัทชักขังอุนโลก ยตังยามภเวสติพยังวาจัมพิตัตังวาโลมหังโสวาโสปหิสติโนเจมปชา ปฏิสเทวราชาสัตจักขังอุนโลกยาทะอัตวรุณาสเทวราชาสัตจักขังอุนโลกยาทะวรุณาสหิวนเทวราชาสัตจักขังอุนโล กยตังยามภวิสติพยังวาชามพิตัดตังวาโนมหังโสวาโสปหิยิสติโนเจวรุณาสเทวราชาสัทชามทังอุนโลกยาทะอัตอิสานาสเทวราชาสัทชามทังอุนโลกย ยาตอิสานัสหิวเทวราชสัทชักขังอุนโลกยตังยังปวิสติพยังวาชัมพิตัตังวาโนมหังโสวาโสปหิสติติ ตังโคปนภิกขเวสกาสวะเทวานามินทัสสตจักขังอุลโลกยตังปชาปฏิสวะเทวราชาสตจักขังอุลโลกยตังวรุณาสวะเทวราชาสตจักขังอุลโลกยตังอิ ิสานัสวาเทวราชาสตชักขังอุลโลกยตังยามปวิสติพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโสวาโสปหิเยทาปิโนปิปหิเยตตังกิสเหตุสักโกหิภิกขเวเทวานมิน นโทอเวตราโคอเวตโทโสอเวตโมโหพิรุชัมเพอุตราสีปรายยิติอาหารจะโคพิกเว เอวังวัฏามิสเจตุมหากังพิกเวอรัญญคตานังวารุขมูรคตานังสุ ปุญญาคารคตานังวาอุปัจจยพยังวาชัมปิตาตังวาโลมหังโสวามเมวตัสมิงสมเยอนุสรายาตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโน สุขตัว โลกวิทู อนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษสานางพุทโธภควาติมมังหิวภิกเว อนุสรตังยามภวิสติปยังวาชัมพิตัตตังวะโลมหังโสวาโสปหิสติโนเจ มมังอนุสรายยาทะอัตธรรมังอนุสรายยาทะสวาคาตุนภควตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัิโกปัจจัตตังเวทิตาภววินโยหิติธรรมังหิโวภิกขเวอนุส สรตังยังภวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหีสติโนเจธรรมังอนุสรายาทอัตสังขังอนุสรายาทสุปฏิปันโนมภะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวโต ัวสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภูคลาเอสภะคะวะตัวสาวกสังโฆอาหุนา ยโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติสังขังอิโวภิกขเว อนุสรตังยังภเวสติพยังวาชัมพิตัตังวาโลมหังโสวาโสปหิสต ติตังกิสเหตุตถาคโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตราคูวิตโทโสวิตโมโห อภิรุอาชัมภิอนุตตราสีอปรายิติอิธรรมโวจะภควะอิทังวัตวานสุขโตอัฏฐาปรัง เอตทะวันจะสัตตาอรัญเยรุขมูเรวาสุญญาคาเรวพิขวอนุสเรทสัมพุทธังพยังตุมหากโนสิยาโนเจพุทธังสรายาทโลกเจทังนราสพังอัตธรรมังสรายาธนิยานิกา งสุเทสิตังโนเทธรรมังสรยยาจนิยานิกังสุเทสิตังอัตสังขังสรยยาตะปุญญาเขตังอนุตตรังเอวังพุทธังสรันตานธรรมังสังขันจะพิขวัวพยังวาชัมพิตตังวาโนมหังโส นาเหตสติติ